إن المتقين في جنات وعيون Hakika wachamgu watakuwa katika mabustani na chemchem. ودخلوها بسلام آمنين Ingieni kwa salama na amani. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين na tutaondoa chuki iliyokuwa kwa vifuani mwao wawe ndugu juu ya viti vya enzi wameelekeana la yamassuhum fiha nasabu wama hum minha bimukhrajin humo hayatawagusa machofu wala hawatatolewa humo nabbi ibadi anni ana alghafurur rahim Waambie waja wangu ya kwamba mimi ndiye mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Wa anna adhabi huwa al-adhabul alim. Na kwamba adhabu yangu ndiyo adhabu iliyochungu. Wanabbihum an dhaifi Ibrahim. Na uwape habari za wageni wa Ibrahim. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون Walipoingia kwake na wakasema salama. Yeye akasema hakika sisi tunakuogopeni. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم Wakasema usiogope. Sisi tunakubashiria kijana mwenye ujuzi. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون Akasema mnanibashiria nami uzee umenishika. Basi kwa njia gani mnanibashiria? قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين Wakasema tunakubashiria kwa haki. Basi usiwe miongoni mwa wanaokata tamaa. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون Akasema na nani anayekata tamaa na rehma ya Mola wake mlezi ila wale waliopotea? قال فما خطبكم أيها المرسلون Akasema, hebu nini amri yenu enyi wajumbe? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Wakasema, hakika sisi tumetumwa kwa kaumu ya wakosefu. Illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in isipokuwa waliomfuata Lut bila shaka sisi tutawaokoa hao wote illa imra'atahu qaddarna innaha min alghabirin ila mkewe tunakadiria huyo atakuwa miongoni watawabakia nyuma Allahu akbar Allahu akbar haya ni malipo yanomfuata shetani ama wale ambao shetani kashindwa kuwapotoa kwa kuwa wameweka kinga baina yake na nyoyo zao hao watapata mabustani yaliyo bora na chemchemu zinazopita Mola wao mlezi atawaambia ingieni katika bustani hizi kwa utulivu na amani Kwani hapa na hofu juu yenu, hamhuzuniki nyakati zenu. Na hakika watu wa imani wataishi katika kheri hii na nafsi zao zimetua kwani tumezitoa chuki zilizokuwamo katika nafsi hizo wote hao watakuwa ndugu waketi juu ya viti vya enzi zikitazamana nyuso zao kwa furaha na mahaba wala hawawi mmoja nyuma ya mwenzie wakichunguliana visogoni hawapatwi na machofu huko na hiyo ni neema daima wala hawatotoka humo milele. Ewe nabii mwaminifu, wape habari waja wangu wote kwamba mimi ni mwingi wa kukufiria na kusamehe kwa mwenye kutubu, akaamini na akatenda mema, na kwamba mimi ni mwingi wa kurehemu. Na wape habari kwamba adhabu ninayoteremshia wenye kuasi na kukufuru ni adhabu yenye kutia machungu kweli, na adhabu yoyote nyingineyo haihisabiwi kuwa ina machungu mbele ya hii. Ewe nabii, waambie pia katika kubainisha rehema yangu mahsusi katika dunia na adhabu yangu kwa wenye kuasi humo habari ya malaika waliomfikia Ibrahimu kama wageni. Ewe mwaminifu, watajie pale alipoingia kwake naye akaogopa. Wao wakamwambia amani kwako na tulia. Yeye akasema sisi tunakuogopeni kwani mmetujia kwa ghafla sio wakati wa desturi wa kufika wageni na hatujui mna nini wakasema usiogope na tuwa moyo kwani tunakubashiria mwana ambaye Mwenyezi Mungu mtukufu atampa siku zijazo za uhai wake elimu kubwa Inaonyesha hapa kuwa bishara hii si ya Ismail alayhi salam kwani Ismail alikuwa kishazaliwa naye na mama yake Hajar alikuwa wapo Makkah Bishara hii ni ya Ibrahim na mkewe, basi kwa hivyo ni ya Ishaka mwana wa Ibrahim na Sara. Akasema, vipi mnanibashiria mtoto na hali mimi nimekushapatikana na udhaifu wa ukongwe kwa njia gani? Basi mnanibashiria jambo hili la ajabu. Wakasema, sisi tunakubashiria jambo hilo thibiti ambalo halina shaka kabisa. Basi usiwe katika wanaokata tamaa na rehema Mwenyezi Mungu. Ibrahimu akasema, mimi sikati tamaa na rehema Mwenyezi Mungu kwani hawakati tamaa na rehema Mwenyezi Mungu ila waliopotea wasioutambua utukufu wake na uwezo wake. Alivyokuwa kaanza kuzoeana nao alisema, ikiwa mmenibashiria habari hii nzuri, je, mna jambo gani jenginelo mlilonalo baada ya haya enyi wajumbe mliotumwa na Mwenyezi Mungu? Wakasema, Hakika sisi tumetumwa na Mwenyezi Mungu mtukufu kwa watu waliofanya uhalifu katika haki ya Mwenyezi Mungu na haki ya nabii wao na haki ya nafsi zao wenyewe. Uhalifu ndiyo mtindo wao, watu wenyewe ni kaumu ya Luti, basi tutawateketeza wala hakusalimika na huo uhalifu na adhabu yake ila ahli zake Luti. Basi hao Mwenyezi Mungu mtukufu ametuamrisha tuokoe wote. Na hatuangamia katika ahali zake ila mkewe kwani yeye hakumfuata mumewe bali pamoja na hao wakosefu ambao wanastahili adhabu.